Bai, gure iduriko argi da eh, eskualde eh, hortan, uh, uh, eh, lujalde reformak ekarri dituen ondorioekin, uh, diruen edo finantza publikoen murrizketarekin. Be, Ipar Euskal Herriak ez duela tokirik, ez du tokirik, ez baita egituratua uh, instituzionalki. Eta ondorioz, orain hartu egiten ziren moldeak eta erregionaren bitartez emengo proiektuen zaten dirustatzeak lortzea uh, eh, albidetzen zuten dispositibo guzi horiek guretzat agortuak dira. Azken uh, eh, lujalde kontratuaren negoziaketek erakutsi dute, be azken finean ez dela haintzineko kontratuetan lortzen zen balio gehigarri hori, eh, berezitasun bat, eh, baita ere dirustatzetan, Ipar Euskalegian lortzen zen berezitasun hori ez dela gehiago hori izan, beraz guretzat bide hori agortua da. Ez baitu ordezkatzen, orain froga argia dute, baita ere dudazutenek, ez du ordezkatzen bide bideo jek, ipar euskal egiari instituzio baten eh, emaitia. Bai, hori uh, argi da, eh, indarrak erronka hor baita, importantea, Ipar Euskal Herria rengeroa balintzatuko duena hori da, eta aldi berean be, ikusten dugulako, guai hartio behar ba, Ipar Euskal Herriko autetxiek, uh, eh, akitanean egiten altzuten lobi lan, lan hori, konbentzitu, Ipar Euskal Herriaren zat, behar zirela uh, dirustatze bereziak, eta hori ez da gehiago martxatzen egun, eta beraz ez du zentzurik ere, kontestu hori hola deno, ez du zentzurik gure iduriko akitaniara joaitia, eskualde handi hortako kontseilura bat joaitia, ez baitira bideak, ez baitira baldintzak Ipar Euskal Herriaren beharra erantzuteko.